بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الأحبة tuendelea na darsa hii kitabu أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى انا شكيت النصيحة الولدية النصيحة الولدية وشكوان بأصلياك النصيحة كم تتواك أو تتواك وويل لو هي تمفكية كتك درسة إني جانا تليانغاليا maneno ya Abu Walid al-Baji akiwapatia wasia watoto wake akiwaambia wa awwalu ma usikum bihi ma awsa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub paka mwisho wa maneno wasia wa kwanza anawapatia akamwambia ni wasia ule aliotoa anbiya kuwapatia watoto wao tukalieleza hilo leo awaelezea watoto wao watoto wake katika maneno tutasoma leo asema baada ya kuwapatia wasia ule awaelezea watoto wake kuwa atakishikamana na wasia ule wa anbiya basi mwisho wake na natija yake itakuwa ni gani asema rahimahullah ta'ala fa in mutuma ala hadha ad-din yani mkishikamana huno wasia sawa sawa wa kushikamana hii dini ambayo kwamba ni ikhlas at-tauhid lillah subhanahu wa ta'ala basi fa immutuma ala hadha ad-din alladhi istafahu Allah wa ikhtarahu wa harrama ma siwa mkifa kwenye dini hii ambayo kwamba Allah ameichagua na akaharamisha dini nyinginezo hili amelitoa kwenye ile aya jana aliyoitaja katika wasia wa Ibrahim na Yaqub ya baniya inna Allah astafa inna Allah astafa lakum ad-din Allah ndiyo aliyoichagua akawachagulia hii dini kwa hivyo mkifa kwenye dini hii ambayo kwamba ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha dini nyinginezo zote zilizobakia kama ilivyokuja kwenye aya nyingine wa yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min hata kubaliwa jambo kama hilo طيب aambiwa basi mkifa kwenye hili faarju an naltaqiya haithu la nakhafu furqa natarajia tutakutana sehemu ambayo kwamba hatuhofii kuepukana ndani yake yani fil janna arju an naltaqiya haithu la nakhafu furqa natarajia tutakutana sehemu ambayo kwamba hatuogopi kufarikiana ndani yake baada ya kukutana wala natawaqqa'u izala wala hatutarajii kutolewa sehemu hiyo baada ya kuingia na hapa ni jambo hili ambalo kwamba yani mzazi anatakiwa awe ni mwenye kumpatia shauku mtoto manake mtoto kama kuna kitu hapa duniani hakitaki au hakiwezi ni kuepukana na mzazi hasa akiwa bado ni mdogo ni kuepukana na, na mzazi kwa hivyo hili alitumia njia hii kuwapatia shauku watoto wake kuwa hapa duniani huni ni wasia nawapatia kwa mimi nahofia nitaondoka karibuni lakini ukishikamana na hii dini tutakutana sehemu ambayo kwamba baada ya kukutana hatuepukani tena na ni sehemu ambayo kwamba tukishaingia hatutolewi tena kwa hivyo awapatia yani tahammus ya kushikamana na hii dini ambayo kwamba itawafikisha kwenye matarajio yao na lengo wanalolitarajia na itawaepusha na hofu wanaoiogopa naam awambia wayalamu Allah ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه na Allah ajua Allah alitukuka ajua mapenzi yangu na ninavyotamani mimi na bidii yangu ya jambo hili kwa kuwa natamani na ninabidii mimi tukutane kesho fil janna pamoja na tusiepukane tena طيب hii yaonyesha hirs ya mzazi juu ya dini ya mtoto wake na daima mzazi ataka awe na hirsi zaidi kuhusiana na dini ya mtoto wake na akhira ya mtoto wake kuliko bidii yake kuhusiana na dunia ya mtoto wake hivi ndio ninavyotakaniwa wala kinyume chake haitakiwi haitakiwi mtu awe na bidii zaidi ya dunia ya mtoto kuliko bidii yake ya dini ya ya mtoto na akhira yake bali ninavyotakaniwa ni awe na bidii na akhira ya mtoto kuliko kuwa na bidii na dunia ya mtoto nafikiri hii lugha iko wazi wala haimaanishi kwa mtu asiwe na bidii ya nini ya dunia ya mtoto la makusudio ni bidii yake kwenye akhira ya mtoto iwe ni zaidi kuliko bidii yake kwenye dunia ya mtoto kwa hivyo tayari ana bidii sawa ya dunia ya mtoto lakini ya akhira iwe ni zaidi kuliko ya dunia naam na vile vile hofu ya mzazi kuhusiana na akhira ya mtoto na mwisho muovu usije ukamkumba mtoto wake ini hofu yataka iwe na sehemu kubwa zaidi kwenye moyo kuliko hofu yake kuhusiana na dunia na maisha mazito ya mtoto wapi hapa duniani ili ni jambo muhimu sana wala haitakaniwi kinyume chake ingawa katika mambo ya kusikitisha ni kuwa leo hii sisi tuna bidii zaidi ya dunia kuliko akhira acha kuwa tumelinganisha sawa la kuweka sawa mambo haya mawili haitakiwi ukalinganisha dunia na akhira kwa sababu hazilingani Allah subhanahu wa ta'ala asema wama mata'u alhayati dunya illa qalil ni machache sana hasa ukilinganisha na akhira si chochote dunia kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na dunia baina ya dunia na akhira apiga mfano baina ya dunia na akhira ili kutufahamisha starehe za dunia ukizilinganisha na za akhira maisha ya dunia ukilinganisha na akhira asema ni mfano wa mmoja wenu achukue kidole chake atie kwenye bahari kisha atoe sasa ule ubaridi na athari ya maji iliyobakia kwenye kidole ndiyo dunia na ile bahari ndiyo akhira huwezi fananisha kitu chenye mwisho na kitu ambacho kwamba hakina mwisho akhira hakuna mwisho itakuwa ni maisha ya milele tafananisha vipi na kitu ambacho kwamba kina ukomo tena kiasi chake Allah amesifu kuwa ni maisha machache machache mpaka kutoka uumbo ulimwengu mpaka sahi mpaka kiyama kusimama Allah amesema ni qalil ni machache kwa sababu ukilinganisha na akhira subhanallah huwezi akhira huwezi kutasawar ni kitu hakina mwisho aslan طيب kwa hivyo kulinganisha bidii yako katika dunia ya mtoto na akhira ya mtoto ikawa ni sawa si uadilifu sababu ni vitu havilingani je leo tufadhilishe bidii yetu kuhusu dunia ya mtoto kuliko akhira bila shaka hadha hili jambo liko mbali zaidi na nini na uadilifu na la kusikitisha hali ya maisha yetu leo ni kinyume. Tumefadhilisha na tuna bidii ya dunia ya mtoto kuliko bidii yetu ya dunia ya wapi na ya akhira ya mtoto. Na nafikiri ukitafuta mifano katika maisha yetu lan tu'dama, utakosa mifano kadhaa ha? Utakosa mifano kadhaa. Halina haja ya kupigwa mifano, tarajia kila mmoja ako na na mifano mengi katika maisha kuhusiana na jambo kama hili naam kwa hivyo linalotaka niyo ni kuwa tujibidiishe ku, kurakibisha upande huu hili jambo la tosha kuwa ni malezi kwa mtoto hili jambo la tosha kuwa ni malezi acha natija yake lenyewe tu acha kule kuwa wewe ukimuhimiza mtoto awe na bidii na, na akhira kuliko dunia hilo liache kazo lakini kule mtoto kukuona wewe una hamu na hirs na dini, dini yake akhira yake kuliko hirs yako na wapi na dunia yake hili latosha kumpatia mtoto kwa kuwa akhira ni jambo muhimu kuliko wapi dunia naam endelea abul Walid albaji rahimahullah ta'ala awambia watoto wake kama ya'lamu ishfaqi min an tazilla bi ahadikuma qadam kama vile Allah ajua zaidi namna hofu nilionayo kwenye moyo kwenu nyinyi msije mkateleza mguu kwenye hii dunia msije mkateleza au taajila bihi fitna au miguu yenu ikatoka kwenye njia ya haki njia ya haki kwa sababu ya fitna za duniani hilo mimi naliogopea Taib mmoja wenu akaja akateleza akatoka kwenye haki fayahillu alayhi min sakhati llahi ta'ala ma yuhilluhu dar albawar hilo lisije likawa likamteremshia ghadab na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kushukia na kuingia katika nyumba ya maangamivu katika moto wa jahannama sasa naogopa mimi hilo jambo naondoka leo hii lakini nina hofu msije mkanini mkija mkateleza kwenye dini yenu mkaacha njia ya haki mkafuata njia ya batil hadha hili jambo muhimu sana hadha amrun muhimun jiddan kwa mzazi awe na hofu mtoto wake asije akafuata njia isiyokuwa ya haki njia isiyokuwa ya haki na sisi hapa ndiyo subhanallah laysa kama anavyosema kana laysa fil 'ir wala fil nafir ha si wote wote bwana uko sawa si ndio mtoto hutaki kujua umpeleka madarasa gani hutaki kujua soma kwa shekhe gani ah, wote sawa si kila mtu wote mashekhe wote madarasa ha yani hatujali aslan angalia subhanallah wema waliotangulia pamoja na bidii yao yote pamoja na kuwa utawapata kama huyu mathalan aslan yeye ni katika ulama kibar si mimi na wewe awamu nnas ambao kwamba yani tusiyoyajua ni mengi kuliko tunaoyajua kwenye dini huyu ni katika ulama kibar aljibal aljahabidha ni katika ulama wakubwa katika ulama wa malikia na nilikuwa ni katika muhaddithin yani ni, ni mtu ambaye kwamba ako na hadhi kubwa kwenye elimu ya, ya dini bila shaka nyumba yake tasawara itakuwa nyumba gani nyumba ya kielimu طيب na wakati ule ni wakati gani si wakati wetu ambao kwamba fitna zimekithiri sasa kila sampuli ni wakati ulikuwa uko na tabia ukiangalia una tabia ukisoma kwenye tarehe tabia ya nini ya tahaffudh ya kushikamana na dini lakini pamoja na hivyo asema nina hofu msijimkateleza fitna wakati ule ni chache sio sasa za kidunia na fitna za katika dini pia ni chache pamoja na hivyo yeye aogopa kufa na hofu na watoto wake wasije wakateleza pashukudu na fitna wakaacha njia ya, ya haki sisi leo hili pamoja na uchache wa elimu pamoja na kukithiri kwa fitna pamoja na mambo mengi ndani yake na hatujaji ha? hatujali mtoto atapelekwa kokoda atasomeshwa kwa yoyote abadan ile alitakaniwa maashara alahibba mtoto atakaniwa wewe dini yake ndiyo priority yako katika mambo yenye kupewa umuhimu ni dini yake asoma kwa nani asoma nini je anachosomeshwa ni haki ah mimi sikusoma nitajua utajua ukitaka ukitaka utajua Allah subhanahu wa ta'ala asemaje? Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hivyo hauna udhur, hauna udhur kwenye hili. Lazima ufanye bidii mtoto kabla hujampeleka kwenye kusoma, sawa ni madrasa, sawa ni msikitini, sawa kwa shekhe, kwa yoyote, ujue uulize, na baada ya kumpeleka ufuatilie. Ikiwa huna time, basi skuli, kosa time. Ah tuseme usifuatilie fuatilie lakini ikiwa hauna time basi skuli lakini dini yake la wewe umeumbiwa kwa hilo asli umeumbwa kwa sababu ya dini na kama kuna amana kubwa umepewa ni mtoto طيب lakini cha kushangaza skuli yani inazungumza maisha yetu umuman ah, hii ni maisha umuman ya waislamu sasa hivi tulivyo si lazima yani hapa tulipo la kila mahali hivi ndivyo ilivyo skuli subhanallah hakuna mchezo kwanza kumpeleka utafanya bidii umpeleke skuli ambayo kwamba iko na nini history na tija mzuri utafanya bidii unavyoweza na ikiwa matokeo ya mtoto hayastahili kuenda shule kama zile utasikiliza lawama tunazomiminia yule mtoto umeona machezo yako sasa angalia shule fulani ukubaliwi shule fulani ukubaliwi angalia hasa vile wamsumbua watafuta influence kila sampuli ha? twaenda kwa wakubwa wakubwa wale mtoto wangu nataka apate shule fulani lakini je madarasa jamani <laughs> ndivyo tulivyo ha bwaga kokote si ndio utaka kujua asomeshwa asomeshwi asomeshwa apigishwa ngoma yoyote ile utaka kujua wewe طيب والله المستعان naam ndio watoto utaona wainukia mpaka wao watu wazima lakini kwenye dini acha kwa kuwa ni machache yanayojua hamu pia hawana utapata hamu ya dini watoto hawana kwa sababu ni sehemu imepelekwa hata hawakulelewa basi kuwa na hamu ya dini kwa nini kwa sababu utapata mengi yani hadhi hakika yani hatuhusu sehemu kuliko nyingine la hii ndio ghalibia nyingi sahihi za madaris ni biashara وهذا من الأسف من المؤسف جدا ها والله المستعان المهم endelea asema naogopea jambo hili lisije likawafika mtu akateleza akawa ni mwenye kuingia katika moto wa jahannam wayujibu lahu alkhulud fi an-nar akawa ni mwenye kuishi milele motoni fala yaltaqi ma'a almu'minina min salafi asikutane na waumini katika wale wazee wake wakawa wazee wake wako peponi yeye ameingia wapi motoni awaogopesha watoto wake jambo hili naam wala yanfa'uhu salihun min abaihi wala sinfaiki na wema katika wazazi wake naam lau ataingia peponi mtoto atanufaika na wema katika wazazi wake vipi atanufaika Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwa wale walioamini peponi atawakutanisha na kizazi chao hmm? atawakutanisha na kizazi chao ni sura at-tur hmm? alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay yani ikiwa mtoto amali yake ni pungufu bimaana daraja yake peponi itakuwa ya chini kisha katika wazazi wake ana amal kubwa zaidi, daraja yake ni ya juu, tanyanyuliwa mtoto apeleke kwa mzazi ili wakutane, kwa sababu peponi ni nyumba ya watu kukutana. Kule kwa umeingia peponi, Allah hawezi kuwaacha sikitika kwa hawoni wazazi wake, la lidhalika, asema nyuma wale walio chini wapeleke juu. Ikiwa mzazi ndio yuko chini, mtoto yuko juu kidaraja, atanyanyuliwa mtoto, mzazi apeleke kwa mtoto, na kinyume chake vile vile. Tayib kwa hivyo atalikosa hili ikiwa atakuwa ni mwenye kuingia wapi motoni awakumbusha watoto wake hili na awatahadharisha kuja wasije wakalikosa jambo kama hili naam asema siku ambayo kwamba aweze kumsaidia walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi mzazi hawezi kumsaidia mtoto wake aliyoko wapi aliyoambayo kwamba hakuingia peponi wala mtoto hawezi kumzaidia mzazi wake ambaye kwamba hakuingia peponi kwa motoni na hili ni ala al-itlaq kwa watu wote ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia binti yake ah, nani Fatima Fatima radhiallahu anha mtume alivyokuwa akimpenda hali ya juu kabisa mpaka asema yuudhini ma yuudhiha kinachomuudhi yeye mimi pia chaniudhi lakini amwambia nini ilipofikia mambo ya janna na nar أمبيا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني من الله شيئا يوكو نفسي ياكو نموت حقيقة ميمي يوم القيامة سيكو وكو سيكو سيدي چوچوت سيكو سيدي ولا سيويزي كتو شليزنا چوچوت كتو كو الله سبحانه وتعالى كونين كسبب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سماجي اليوم لا يملك نفس عن نفس shay'a nisikuambia kwamba nafsi haimiliki nafsi nyingine chochote wal amru yawma idhin lillah amri yote ni ya Allah ha ikiwa huyo mtume sallam amwambia mtoto wake Fatima mimi na wewe tujikue kwa sababu ni ummati Muhammad sababu kuna shafaa ya ummati Muhammad والله معاشر الأحبة هذا من الخداع لكتك katika وشيطاني نعم شفاعه ايكو لكن سي هيفي تنفكريا سيسي si hivi. Ikiwa iko kisampuli hili tunaofikiria sisi, ingemfaa wa kwanza ni binti yake Mtume, na Mtume amwambia la ughni anki min Allahi shay Shafaa iko lakini kulingana na matendo yako, kulingana na matendo haipati shafaa isipokuwa aliyoridhiwa na Allah na ikiwa matendo yako hayamridhishi Allah upate shafaa hadha huwa ndio maana mtume akamwambia binti yake anqidhi angalia yule sahaba alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam nataka uniombee mtume mwenyewe amwambia ampa ofa amwambia wataka nini salni niombe wataka kitu gani sahabi akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam amhilni alikuwa akimfanyia khidma mtume sallallahu alayhi wasallam anapoenda chooni akimletea maji anapotaka tawadhu akimletea mtume ataka kumlipa Akamwambia niambie niombe hata kitu gani? Akamwambia nipe muda nifikirie. Akafikiria akamwambia Rasulullah, nimefikiria naona haya duniani nitakao yaomba yatakwisha kwa sababu dunia yenyewe itakwisha. Lakini mimi naomba nataka kuwa rafiki yako ndani ya pepo. Mtume akamwambia ghairu dhalik niombe lingine lisiokuwa hilo. Akamwambia bal huwa dhak. Ni hilo tu, sitaki lingine. Akamwambia فاعني على نفسك بكثره السجود بس نسيدي ميمي كوني ونفسي ياكو بكثره السجود عمل ام تجي عمل كتك عمل كب وزان السجود يعني الصلاه الصلاه كثريش صلاه هاكم انبيا بس يا الله يا ربي فلاني تكون نميمي وخلاص فين ابو ذاك لا ابدا كل مساله ديني العمل او اعني على نفسك بكثره السجود كيف هي من يبو معاشر الاحبه يوم القيامه ikiwa وحكون عمل حكون yoyote la kusaidia si babako si mzazi wako si لابد يكون عمل لابد يكون يعني عمل نعم Abul Walid al-Baji rahimahullah ta'ala, alafu baada hapa awaambia watoto wake, wasia wangu nitaugawanya sehemu mbili. Awaambia watanqasimu wasiyati lakuma qismayn. ono wasia wangu haya yote ilikuwa ni ya utangulizi na kuzikurubisha nyoyo zao na kuzilainisha na kuzikumbusha nyoyo zao mapenzi kwa mimi ni mzazi wenu, uzungumza na nyinyi namna gani takuwa na wapendelea kheri na kuwakofia shari yote kwenye darasa nne zote hizi ilikuwa nini ni namna ya kuziandaa zile nyoyo za mtoto nyoyo za wale watoto wake wawili na hivyo ndivyo tunavyotakaniwa tu pamoja na kumnasihi mtoto tutumie uslubu wa kudhihirisha mahaba na shafaqa na kuwa mimi ni mzazi kwa wewe wewe ni kipande cha ini langu hakuna vile nitakutakia shari au nitaku eh, yani yani nitataka kusifikiwe na kheri la abadan bali alaks mimi nakutakia kheri na kuhofia shari yote ameyataja mpaka hili la mwisho ni kuwaonyesha watoto wake namna gani moyo wake vile uko na wao hivyo ndio tunavyotakaniwa sio kimnasiha mtoto wamnasiha mtoto na kigongo kiko wapi kwenye mkono wamnasiha mtoto na matusi kule si kumnasiha kule kumharibu ha wewe huna adabu matusi matatu manne yashafuata sasa hana adabu yeye mwenyewe au nyote wawili kwa sababu ikiwa yeye anafanya makosa na wewe umetukana pia ni makosa bali makosa mara mbili kwa sababu umfundisha yule mtoto nini matusi la takaniwa tunapomnasihi mtoto naam kuna wakati huja mtoto kutiwa adabu kutiwa adabu lakini pamoja na hivyo wamtia adabu ukiwa na adabu lakini sio mtia adabu ukikosa na yeye adabu mtia adabu kama ni kumchapa kama ni aina nyingine ya adabu lakini pamoja na hivyo na wewe unahifadhi unadhibiti ile adabu yako usiharibu kumatusi hapa hatuko kwenye kumtia adabu hapa tuko kwenye kumnasiha tuko kwenye kumnasiha mtu atakaniwa awe na uslubu mzuri wa nini wa kumnasihi mtoto naam kwa hivyo baada ya utangulizi wote huo wa kuandaa nyoyo za wale watoto wawili awambia wasia wangu umegawanyika mara mbili faqismun fima yalzamu min amri sharia qismu kigawanyo cha kwanza ni yale yanayofungamana na amri ya sharia yani maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah kuhusiana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala ubayinu lakuma minhu ma yajibu ma'rifatu yale ambayo kama ni wajibu kuyajua nitawabainishia ويكون فيه تنبيه على ما بعده na haya yanayobainishia itakuwa kuna ishara ya atakaofuatia kifungu cha pili gani asema kifungu chenyewe waqifun wa qismun fima yajibu an takuna alayhi min amri dunyakum mnavyopaswa kuwa nyinyi katika hii dunia yenu mnafaa muishi vipi na hii dunia hii dunia mnafaa muishi vipi haya mambo muhimu maashara alahibba kumfundisha mtoto dini anafaa ishi vipi na kwenye dini yake na dunia. Sisi dunia huwa tunabidi mtoto apate dunia, yafungukiwe na dunia, lakini hatumuelezi namna gani ya kuishi na dunia. Hii dunia Allah akikufungulia, sawa, sasa wewe wasoma, Allah amekuwafikia, amekufungulia, unafaa uishi vipi na hii dunia? Si dunia ikupeleke inavyotaka, bali wewe uishi kwenye dunia anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hatulifanyi mpaka hilo kwenye upande wa dunia tutapata tuna upungufu mkubwa na awambia kifungu cha pili ni hicho namna gani mnafaa mkae kwenye hii dunia watajriani alayhi bainakuma na muwe nyinyi wawili mnaishi vipi kwenye hii dunia ndugu wallahi maashara alahibba hichi kitabu tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tukimalize kuna mambo ukia tukiyasoma tutaona upungufu mkubwa tulionao kama hili mathalan la dunia watoto wetu ni ndugu wale watoto na wote watoka kwako wewe wote ni sehemu yako wewe lakini pia hatuwalelei namna gani waishi kwenye hini dunia kama ndugu lidhalika ukiangalia maisha waweza kuona ndugu yake hadha fataha Allahu alayhi amefunguliwa lakini huyu ukimwangalia kwenye hali za kidunia nzito wala hakuna kujali kwa yule mwingine ya akhi huyu ana haki kama ndugu yako ma yasluh uwe wewe umefunguliwa dunia na ndugu yako ataseka duniani ma yasluh ikiwa wewe kwenye ulichopewa Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishia mafukara wa Kiislamu wasiohusiana na wewe kinini kinasab uwe kuna haki unawapatia fard min Allah subhanahu wa ta'ala je huyo ambaye kwamba damu moja na wewe wallahi ukiangalia maisha utaona hii ni hali iko ni kuonesha upungufu wa malezi mashariki tutaona باذن tabaraka wa taala katika wasia wa Abu Walid al-Baji insha Allah tutakapo tutakapoyafikia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atu ارزقه elimu yenye manufaa na amali zenye اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا النية والذرية وأصلح الأمة المحمدية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه